Hortzen, lau pastual emanik izan endia forma tipiago bat, mila ikuslekin ez abo, osagari eskibido pas bat behar baita bestelan. Hartakoz, lau pastual emanik izan endiaren, usati saldiz bigabaizik ez denin, haleike, kambiamen nausietaik bat da, jakitez ujatian huian lau mila jente huian zendiela, batitia berrogen ere jentantako, gaiza hun bat baizik ez da izaten ahal, arrazitia forma tipiago batetan aktioren dako lehenik eta publiko hor eta bi metretan behituki eta segur uh, eh, minbeago dukek, uh, eh, hunki eta badukek eta jentek habose sendituko di eta aktioreke sendituko di horin eta badukek uh, eh, usteat haima zerbait piztuko den. Eta forma ez da kambiamen bakotxa ortenko pastoalan, Abdelkader pastoal emanen die Sibiroko petiareko lau herriek, eta kambiamen nausia, Hor da, azken urte hoietan, kartieleko sujetak haitatzen ziren, hor aldiz, Algeriako abertzale baten historia haitatuz, haboziz musulmana, haitu askar bat egindu Jean-Louis Davant, pastoalen idazlik, Diala, berrogeita hamar bat urte, holako sujet bat borta blutik iganazen ahal zianez, de jogu. Ez, publikantako, eh? Ez. Publikantako, eh? Ez eta aurten ikusi behar nola hartu batian. Gazteek uste, txartuko di, bestek ez Galtu batia hortaz bai? Bona harabostia bosti eh, aizaz zitak. Zen ez diat minuta bat edu datu hortan. Eta enetako ki eta turk eh, zatik hoi ez zitak. Bai, Histegi zitak susen, zitak hau forma eta funts berezi bat ordian, arrazu bat habo, behar balitz urustoieko plazalat zeko idahuntan.